Father, we thank you for this beautiful morning. Precious Father, we we thank you because you are our God. Dārgais Tēvs, mēs tev pateicamies, jo tu esi mūsu Dievs. We thank you for the love that you showed us through the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross. Mēs te pateicamies par to lielo mīlestību, kā tu izrādīji priekš pie mums eh, caur Jēzus Kristus upuri pie krusta. Forgive us for our pride. Piedod mums mūsu lepnumu. Forgive us for our stubbornness to do our own things. Piedod mūsu stūrgalvību, ka mēs gribam darīt paši savas lietas. Even though we know the truth. Pat arī, lai arī mēs zinām, kāda ir patiesība. Forgive me, forgive each one of us. Piedod to man un piedod to ikatram vienam no mums. For the way we have sinned against you and against each other. Par to veidu, kādā mēs esam grēkojuši pret tevi un viens pret otru. Lord, I pray that the Holy Spirit would convict each one of us. Kungs, es lūdzu, lai svētais gars pārliecinātu katru vienu no mums. And that we would hear you. Un lai mēs sadzirdētu tevi. And we would understand you. Un lai mēs saprastu tevi. And most importantly, obey you. Un vissvarīgāk no visa, lai mēs paklausītu tev. As we trust you. Tad, kad mēs uzticamies tev. Lord, wash us with the blood of your Son Jesus. Kungs, mazgā mūs ar Jēzus Kristus asinīm. Let your love cover us. Un lai pārklāj I pray that you would lead us to your righteousness. Es lūdzu, lai tu būtu tas, kas mūs pie sava taisnīguma. To the revelation of what you have done on the cross for us. Pie tās atklāsmes, ko tu esi izdarījis mūsu dēļ pie krusta. Help us not to trust in our own righteousness. Un palīdz mums nepaļauties pašiem uz savu taisnīgumu. Help us to trust in your righteousness. Palīdz mums paļauties tikai un vienīgi uz tavu taisnīgumu. We also pray for the Sunday school. Mēs lūdzam arī par svētdienas skolu. That the Holy Spirit would minister to these children. Lai svētais gars ir tas, kas runā uz šiem bērniem. Jesus died on the cross for these kids. Jo Jēzus arī pie krusta šo bērnu dēļ. May the Holy Spirit convict them even at this age. Lai svētais gars pat šajā agrīnajā vecumā pārliecina viņus. Place in them a deep hunger for you. Ieliec viņos šo dziļo izsalkumu pēc tevis, Dievs. Protect the children from wrong influences. šos bērnus no nepareizām ietekmēm viņu dzīvē. Keep their hearts away from being attracted to pa evil. Patur viņus tālu prom no tā, ka viņi varētu būt piesaistīti ļaunajam. Bless the Sunday school teachers. Svētī svētdienas skolas skolotājus. Thank you, God, for each one of us. Paldies Tev, Dievs, par katru vienu no mums. We pray for the Yurmala Hog service. Mēs lūdzam arī par Jūrmalas Dievu mājas We also pray for every other service going around in this right now. Mēs lūdzam par katru vienu dievkalpojumu Latvijā, kas pat laba notiek. Father, we pray that the Holy Spirit would minister to our brothers and sisters. Tēvs, es Tev lūdzu, lai svētais gars kalpoja katram vienam brālim un māsai. We also pray for the evening services. Mēs lūdzam arī Tev par vakar dievkalpojumu. That the Holy Spirit would prepare the hearts of the people. Lai svētais gars ir tas, kas sagatavo šo cilvēku sirdis. The church is yours. Jo draudze pieder tev. The kingdom is yours. Visa debes valstība pieder tev. We are yours. Mēs piederam tev. The word is yours. Vārds pieder tev. I am yours. Es esmu tavs. Help us, O God. Palīdz mums, Dievs. For the glory of your name. Tava vārda slavai. May we decrease. Lai mēs ejam mazumā. And the Lord Jesus Christ increase. Un kungs Jēzus Kristus aug mūsos. Always. Vienmēr. So be glorified. Tāpēc esi pagodināts. In Jesus name we pray. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Amen. If you have your Bibles. Ja jums ir līdz jūsu bībeles. Let's go to Genesis chapter Atvērsim pirmo mūzes grāmatu, trešo nodaļu. Genesis chapter 3. Pirmā mūzes grāmata, trešā nodaļa. Everybody has it, yeah? Visi atradāt? Genesis chapter 3, let's Tad read seventh words. Pirmā mūzes grāmata, trešā nodaļa. 8, 9, 10. Lasīsim 7, 8, 9 un 10 pāntu. Lūdzu. Tad viņu, acis, viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili – un viņi savīja vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus. Tad viņi sadzirdēja dieva tā kunga balsi, kas starzā staigāja dienas vēsumā. Tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem dieva tā kunga priekšā. Un dievs tas kungs sauca cilvēku, sacīdams, kur tu esi? tas atbildēja: Es dzirdēju tavu balsi dārzā, un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails un es paslēpos. 11. 11. pāns. Bet viņš sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neesi ēdis no koka, no kura es tev aizliedzu ēst? Now verse 21. Tagad 21. pāns. Un Dievs tas kungs darīja cilvēkam un viņa sievai drānas no ādām, un tajās ieģērba viņus. we all have something to hide. Mums visiem ir kaut kas, ko mēs gribam noslēpt. Something from our past. Kaut kas varbūt no mūsu pagātnes. Something from our present. Kaut kas varbūt no mūsu tagadnes. Something about our uh, character. Kaut kas varbūt par mūsu raksturu. Something about our secret thoughts. Kaut kas varbūt par mūsu slepenajām domām. Something about our children. Kaut kas par mūsu bērniem. Uh, I remember when we were in when we were growing up in our home. Es atceros, tad, kad mēs augām mūsu mājās. In India we have a custom. Indijā mums ir tāda ieraža. That anybody can visit you anytime. Kad ik viens var ap apciemot jebkurā laikā without informing you. Nu, tev pat nepaziņojot. And without you inviting them. Un tu pat arī viņus var neuzaicināt. It's a normal custom. Tā ir tāda normāla tāda paraža. I remember there were days when I would visit my pastor at 12 at night. Un es atceros, bija tādas dienas, kad es apciemoju savu mācītāju 12 naktī. I'll just go ding dong. Es vienkārši aizgāju ding dong, piezvanīju oh, pie durvīm. Ah, Mācītājs ah, atver durvis. Ah, Sam. And I would say, you know, I was just passing by. Nu, zinu, es vienkārši tā garām gāju. And I thought I'll just say hello. Nu, es vienkārši gribēju aiziet un ar tevi sasveicināties. So he would invite me home. Un tad viņš, protams, mani ieaicināja savās mājās. Then his wife will come sleepy out of the bed. Un tad bedroom. sieva tāda miegaina piecēlās no gultas, iznāca tur ārā. She would say, oh, Sam. Un viņa teica, oh, Sam. I said, sorry, I was just passing by. Es teicu, nu piedodiet, vienkārši tā garām gāju un tā just sanāca. Wanted, nu, es izdomāju atnākt. Just wanted to say hello. Vienkārši gribēju ar jums sasveicināties. And then she would say, have you eaten? Un tu viņa teica, tu esi paēdis usually no. Un parasti, nu, parasti arī ēdis neko nebija. Ne? Actually, that was the reason why I Un tāpēc arī tas bija tas iemesls, kāpēc gāju garām, es domāju, viņus apciemot. <laughs> you know those young days, you know. Netējās agrīnajās dienās. <laughs> I was 20 years old. Man bija kā 20 gadi. So then she will go and un tad, protams, viņa gāja the kitchen and heat up virtuvi, something. Ēst un, and she'll give me food. Un tad viņa man pabaroja. And so it's a normal custom. Un tad tāda normāla lieta bija mums tur Indijā. <laughs> Thank God we are not in India, vai ne? Paldies Dievam, ka mēs neatrodamies Indijā, vai ne? <laughs> so, um, and so, so, so when visitors would visit our home, un tad, kad tie ciemiņi ieradās pie mums mājās, <laughs> Ding dong. Un ah, ding dong. When the bell rings, we open. Un tad tas zvaniņš tur zvana pie durvīm un kāds tur skatās. So we haven't opened the door yet. Tad, nu, kāda, mēs vēl tās durvis pat neesam aizgājuši un atvēruši. But quickly we kids and my mom, we'll just pick up stuff. Ātri es un man mamma bērni, mēs visu tur pievācam to māju, sakārtojam ātri, ātri push it under the sofa. Visu pagrūžam zem divāna. <laughs> some, some are behind the curtain. Kaut ko aiz, aiz, aiz stūri, nu, aiz, aiz gleznām. Un I mean, it's, like, it's like we are experts in this. In nu, two, nu, mēs three vienkārši seconds, esam tādi like eksperti tajā visā. Vienkārši tas prasa dažas sekundes. Un viss, un viss kārtībā. Atveram durvis. Welcome, welcome. Jā, laipni lūgti. And the house is neat. Jā, un kā māja viss kārtībā. But of course, nobody's allowed into the bedroom. Bet, protams, nevienam guļamistabā neļaujam ieiet. Ja? <laughs> because the, <laughs> because the bed is stacked. Jā, jo visi tā gulta vienkārši tur sagāstās mantas, virsū drēbes, arī no apakšveļa tur, tur zeķes. I mean, like nu, viss iespējamais tur atrodās. But the sitting room is clean. Jā, bet tajā viesistabā, nu tur viss tā skaisti. Spiritually. Garīgi. We have the same situation. Mums ir tāda pati situācija, vai ne? Adam and Eve Ādams un Ieva. They always were talking to God before this. Viņi vienmēr pirms tā, nu viņi vienmēr gāja ar Dievu un runāja. But once they saw their nakedness. Bet tad, kad viņi pamanīja, ka viņi ir kaili. It's interesting. Tas ir ļoti <coughs> interesanti. That when we have something to hide. Tad, kad mums ir kaut kas tāds, ko mēs gribam noslēpt. We there also comes a wall between you and your own wife tad arī ienāk siena tavās attiecībās starp, te, starp tevi un tavu pašu sievu. Or your own husband. Vai arī tavu vīru. And automatically, un and automātiski, tas ir ļoti interesanti. Automatically, kad automātiski, you have that also between you and each other in, your church, in the church. Kad arī šī siena ienāk starp tevi un cilvēkiem, ko tu pazīsti, draudzē, piemēram. And un, once you once you have once you hide something from your own wife or your own husband or your own brother and sister in the spiritual family, automatically, you hide from God. It's an automatic reaction. It happens. Now, for me, what is interesting is this. Man šeit tas, kas interesanti liekas. Adam and Eve Ādams un Ieva sewed fig leaves and covered themselves. Tad viņi paņēma lapas un paši sevi apklāja. A few sentences later, dažas teikumus pēc tam vēlāk, it says God ir teikts, covered them. Dievs pēc tam bija tas, kas viņus apklāja, ietērpa. Hmm. Hmm. What was the need? Kāda bija tā nepieciešamība? What was the need? Kāda bija tā nepieciešamība to darīt? If they had already covered themselves, why did God have to make another covering? Tāpēc, for them? Dievam ir jāpaveido kāds cits apsaks viņiem? <clears throat> We cover our failures. Mēs apklājam savas kļūdas. Or our hurts. Vai arī mūsu ievainojumus. Our pain. Mūsu sāpes. Our secrets. Mūsu noslēpumus. There are two options. Ir divas iespējas. You cover it. Tu pats ņem to un apklāj. Or you allow God to cover it. Vai arī tu ļauj Dievam nākt un to apklāt. How do we cover things? Kā mēs tās lietas paslēpjam, apklājam? We, we cover with pride. Mēs to apklājam, teiksim, piemēram, ar lepnumu. Nothing is a problem. Oh, nekas nav problēma. How's your family? Oh, kā klājas tavai ģimenei? <laughs> Oh, <laughs> viss ir lieliski. See, we smile. Redziet, ha, <laughs> mēs smaidam. How's your uh, kā klājas? relationship with God? Kā, kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Oh. Pride. Lepnums. And, and you and I, and you know tu un es, un tu zini, that you're not doing well. Tu zini, ka tev neiet nemaz tik labi. You know tu zini, you're struggling with your tu faith. Zini, ka tu cīnies ar savu ticību. You know tu zini, you're struggling with some addiction. Ka tu cīnies, piemēram, ar kādu atkarību. We have so many Christians o, mums ir tik daudz kristiešu, addicted to pornography. kur ir atkarīgi no pornogrāfijas we have so many Christians who, who, are, who, who, who struggle with probably wrong feelings for somebody. Kur cīnās varbūt ne ar īstām pareizām jūtām pret kādu cilvēku. I remember meeting one man. Es atceros tad, kad satiku vienu, vienu vīru. A Latvian guy. Latviešu puisis. Loves God. Viņš mīl Dievu. But all the time, Bet visu laiku I would feel es, es jūtu, something is there. kad kaut kas ir viņā. But he would love God. Oh, bet viņš tā mīlēja Dievu. He's there for church. Viņš vienmēr bija draudzē, viņš slavēja. Viņš iedrošināja but citus. Just, bet kaut kas vienkārši you know, varēja sajust kaut ko no God viņa. Gives you those specific noses Dievs dāvā tev to īpašo degunu, vai ne, ka tu vari sajust un saost tās lietas. And then one day, un tad vienu dienu, I just went to him and his wife. Es vienkārši devos pie viņu un viņas sievas. And I said, uh, un es teicu, I'm sorry, piedod man, but I feel something is going on. bet es jūtu, ka kaut kas notiek. Mm. No. And then she said, Un tad viņa teica, He's a homosexual. viņš ir homoseksuāls. I mean, it's crazy. Un tas ir kaut kāds ārprāts. We have people who sue fig leaves. Kuri, kad ir cilvēki, kad draudzē ir cilvēki, kur vienkārši apklāj šīs te vīdes ap, you, uh, lapas ap sevi. You cover your nakedness. Tu vienkārši apklāj savu kailumu. And you hide from God. Un tad tu noslēpies no Dieva. And God is saying, Un Dievs saka, Where are you? Kur tu esi? I'm sorry. Piedod, piedod, piedod. Es vienkārši paslēpos no tevis. Jo man bija bail. Why were you afraid? Kāpēc gan tu baidījies? Because I was naked. Jo es biju kails. We hide Mēs slēpjamies from God. no Dieva. And I like what God says there. Man ļoti patīk to, ko Dievs tur saka. Who told you? Kas tev to teica? Who told you Kas tev to that teica, I would reject you? kad es tevi atraidīšu? Who told you Kas tev to teica, that I will kill you? ka es tevi nogalināšu? Who told you Kas tev to teica, that I will I will kick you out of ka the es vienkārši kingdom? tevi izspēršu ārā no debesu Who valstības? told you? Kas tev to teica? somehow, somewhere, this thing has come into each one of us. Šī lieta ir ienākusi katrā vienā no mums. And in the society as a whole. Un visā sabiedrībā kopumā. Where we try to cover. Tad, kad mēs mēģinam apklāt, and apsekt, present a picture. Un pasniegt tādu bildi. Of yourself. Pats par sevi. Which is not true. Kura nav nemaz patiesība. And the thing is. Un tā lieta ir we tāda. We end up believing this picture. Ka mēs beigu beigās jau noticam tai bildei. Because you've lived so long. Jo tu tik ilgi jau esi dzīvojis bailēs. That you are afraid ka tev to trust vienkārši ir bail uzticēties God. Dievam. So you're stuck there. Tātad tu esi iestrēdzis yes, šeit. you have fellowship. Jā, tev ir sadraudzība. But not pilnīgs. Bet nevis pilnīgs. There is no freedom. Nav nekādas brīvības. Because you still have your fig leaves. Jo joprojām tev ir šīs vīdes lapas visapkārt. What are you hiding? Kas ir tas, ko tu slēp? We hide fears. Oh, mēs, mēs slēpjam, piemēram, bailes. We do not, we're not able to say, you know, just stand up and say, you know, church or brother, my sister, or hello, my wife, my husband, hello, you know, I'm struggling with that. Arī es ar to cīnos. Nu, mēs vienkārši nevaram piecelties un pateikt, jā, tur sveiki, brāli, māsa, sieva, vīrs, sveicināti. You know, I'm struggling. Arī es ar to cīnos. You know, my I'm having a difficult time with the kids. Man arī ir grūts laiks ar saviem bērniem. <gasps> How can you say Oh, nu kagan kā gan tu tā varēji pateikt? You're a Christian. Tu taču esi kristietis. So we pray, we just cover us. Tāpēc mēs vienkārši apsedzam sevi. So we cover ourselves with pride. Eh, mēs apsedzam sevi ar lepnumu. We can cover ourselves with spirituality. Mēs varam sevi ar tādu garīgumu. just spirituality. vienkārši, ka tu esi tāds, nu, garīgs. Judas. Jūda, piemēram, trīs gadus viņš staigāja kopā ar Jēzu. Viņš bija kopā ar Jēzu. Ministry, Tad, kad Jēzus gāja un kalpoja, viņš bija kopā ar Jēzu. So knew, tad, tad visi zināja, oh, oh, Judas. tas taču ir Jūda. Jēzus māceklis. Wow! wow. Oh, viņš noteikti ir ah, ah, īpašs uh, uh, uh. cilvēks. I mean, jā. So nu, kā gan viņš var būt tik tuvu? tuvu Jēzum. I mean, look at him. Paskaties uz viņu. He's praying. Nu, viņš lūdz. He's there with Jesus. Un viņš ir kopā ar Jēzu. And Jesus trusts Un Jēzus viņam uzticas with money. ar naudu. Which means, Tas nozīmē, Judas is a strong kristietis. <laughs> Oh. You need prayers? Jā, tev vajag lūkšanas. Jesus is busy. Jēzus ir aizņemts. Okay, go to Judas. Jū, nu jūdas, aizēj jūdas. kāpēc pie jūdas? No, he's Jesus disciple. Viņš taču ir Jēzus māceklis. Three years later. Trīs gadus vēlāk. Judas hangs himself. You jūda ņem un pakarās. And the whole crowd is shocked. Un viss tas pūls ir šokā. How is it possible? Kā gan tas ir iespējams? That you can be so close to Jesus. Ka tu vari būt tik ļoti tuvu Jēzum. Three years. Trīs gadus. Every day. Katru dienu. Close to Jesus. Tuvu blakus Jēzum. And one day. Un vienu dienu. You lose it. Tu vienkārši to pazaudē. What was the secret? Kāds bija tas noslēpums? Judas was hiding. Jūdas slēpās. Fig leaves. Viņš bija apklājis apkārt vīģis lapas. What was he hiding? Ko viņš slēpa? Money. Naudu. Love for money. Nau, mīlestība pret naudu. He wants money. Viņš gribēja naudu. 50 centimes. 15 centimes. Then five lats. Tad 5 latus. 50 lats. Tad 15 latus. Slowly it increased, increased. Un, nu, un, un maz, pa, pamazām viņš vienkārši palielināja. And then he betrayed his own master. Un tad viņš nodeva pats savu skolotāju. You can cover Tu vari apklāt, apsekt your sin. Savu grēku. Or your addiction. Vai arī savu atkarību or your problem vai arī savu problēmu or your pain, vai arī savas you can sāpes. cover it Tu vari tās apsekt with spirituality. ar garīgumu, With praying, ar lūkšanām, smiling. ar smaidīšanu, Singing. ar dziedāšanu. But if you're covering Bet ja tu apsedz with your fig leaves, pats ar savām vīģes lapām, it will collapse. tad tas vienkārši ņems un sabruks. I love the heart of God here. Man ļoti patīk šeit Dieva sirds. God's heart is amazing. Dieva sirds ir viena, vienkārši brīnumaina. God knew. Dievs zināja. Adam. Viņš zināja un pazina Ādamu and Eve un Ievu. Had sued viņi zināja, ka viņi ir uzlikuši virsū tās vīdes lapas. And they were covering. Un ka viņi apsedz paši sevi. God knew. Dievs to zināja. But God doesn't come and tā, tā, tā. Bet Dievs nenāk un tā, nā, nā, nā, nā. God still comes. Dievs joprojām nāk. Ādam! Ādam! God still gives them the choice. Dievs joprojām dāvā viņiem izvēli. The option to come to him. Izvēle, tad iespēja nākt pie viņa atpakaļ. Anything you hide from God. Jebkas, ko tu slēp no Dieva. Listen very carefully. Anything Vienalga, kas, that you hide ko tu from God, no Dieva, from your wife, husband, no sievas, no sava from your brother, sister, no brāļa, māsas, controls you. tad tas tevi kontrolē. Amen. Amen. You know what is a free person? Ziniet, kāds ir brīvs cilvēks? A free person brīvs cilvēks has nothing to be afraid of. Viņam nav, nav nekā no kā baidīties. Man, it's powerful. Oh, tas ir tik spēcīgi. When you have nothing to be afraid Tad, ka nav, ka nav nekā no kā tu varētu baidīties. Oh, what ah, confidence. Oh, kas gan par pārliecību. Before God. Dieva priekšā, before people. cilvēku priekšā, nothing, nothing to ka hide, nav nothing nekas, ko tu varētu slēpt. Remember this uh, man of God. Es atceros vienu dievu vīru. till the age he got married, līdz tam vecumam, kad viņš apprecējās, he never went to any Christian camp. viņš nebija nekad braucis ne uz vienu kristiešu nometni. Jūs zinu, kāpēc? Ziniet, kāpēc? Anybody knows? Vai kāds zina? Guess, guess. Varbūt jūs varat uzminēt, kāpēc. He married at the age of 23, I think. 23 gadu vecumā viņš apprecējās. Till the age of 23. Tad līdz 23 gadu vecumam. He never went to any Christian camp. Viņš nekad nebrauc ne uz vienu kristiešu nometni. And if I'm not wrong, un ja es nekļūdos, he never went to sleep in anybody else's bed other than in his house. Viņš nekad nebrauc pa nakti gultā kā vienīgi savējā. Guess. Uzminiet. Guess why? Uzminiet, kāpēc? He used to pee in his own bed at nights. Viņš uh, mēdz vienkārši čurāt savā gultā naktī. Crazy, isn't it? Trakums, vai ne? Nobody knew. Neviens to nezināja. Come, come for Christian oh, camp, oh, conference. no, nu brauc Ai, nē, nē, oh, nē, nē. You're a backslider. Oh, nu tu tagad esi Oh, you're not passionate for oh, God. tu neesi dedzīgs priekš Dieva. no, just, nē, just, i I'll pray at home. Es mājās aiziešu palūkšu. Come on, everybody's bet, nu, going. Nu, brauc, nu, visi taču Let's brauc, go. nu, brauksim. Mm. This guy carried this pain. Un šis te puisis, viņš šīs te, nu, savas tās iekšējās sāpes nesa visu laiku sev līdzi. So Tik daudzus gadus. And then God healed him. Un tad Dievs viņu dziedināja. When he was honest. Un tad viņš bija godīgs. It's crazy. Tas ir ārprāts. The things we hide. Šīs lietas, kuras mēs slēpjam. <laughs> I remember one pastor. Es atceros vienu mācītāju. Very close to me. Viņš man bija ļoti tūrs. He was sexually abused. Viņš bija seksuāli izmantots. Hidden from everybody. Viņš slēpās no visiem. Even today his church doesn't know. Pat arī šodien viņa baznīca to, viņa draudz to vēl nezina. Shame. Viņam bija kauns. So you cover it. Tad viņš to apklāja. I'm fine. Oh, man viss ir kārtībā. <clears throat> I know somebody in India. Es pazīstu kādu Indijā. <sighs> He abused. Viņš izmantoja. Shame. Oh, kāds kauns. But nobody knew. Bet neviens to nezināja. Why? Kāpēc? Because you're afraid. Jo tev ir bail. Imagine what will happen. Iedomājies, ja kas notiks. If I open up my life. Ja es atklāšu savu dzīvi. And I open up, you know. Ja es to vienkārši atklāšu, pastāstīšu. I'm scared. Man ir bail. Because then I'm no longer the example Christian. Jo vairāk tad es nebūšu šis labais, dziļais kristiešu piemērs. And then suddenly I'm like, Tchoo! Un tad pēkšņi es vienkārši varu, nu, pazust. So you cover yourself with Tāpēc tu vienkārši ņem un apklāj sevi ar vīdes lapām. Who told you? Kas tev to teica? Who told you? Kas tev to teica? Adam, who told Adam, you? kas tev to teica? Oh, God, I'm sorry. Oh, Dievs, nu piedod man, nu piedod, piedod. I was just afraid. Es vienkārši baidījos. You know, Ziniet, <clears throat> the interesting thing about tā interesantā lieta par Um, okay. Do I look good? Es izskatos labi. Jā, ja nē. Jā, vai nē? Juri. Juri. okay. Labi. I know I look good. Es zinu, kad es izskatos labi. okay, this is a joke. Now come closer. Now come slowly closer. Nāc tā lēnām, lēnām tuvojies okay. man. Slowly. Lēnām. Do I look good? Vai es izskatos labi? Oi. Now what happens is Tagad tas, kas notiek. As God approaches us. Tad, kad Dievs tuvojās mums. We understand nesaprotam. That as he comes closer, Tad, kad viņš nāk tuvāk un tuvāk, he's gonna see my pimples, viņš redzēs manas pumpas, my holes, manas tās rētiņas, the black, tos nu melnumiņus, uh, <laughs> dots, melnos punktiņus. Yeah. Yeah. The, the hair Tad inside my nose. Tad šeit tos matiņus, kas man ir nāsīs. You know? And it's, it's true. Un it's tā true. ir patiesība. So tā more, tas ir. The more Tad, God jo, comes closer, jo vairāk Dievs nāk tuvāk un tuvāk, the more jo vairāk uncomfortable jo nērtāk we become. Mē, jo nērtāk mēs kļūstam. Not God. Nevis Dievs. You understand? Jūs to saprotiet? So we, we, we Now listen very Tagad carefully. ieklausieties ļoti uzmanīgi. You will really, Jūs pat You'll understand this. tiesi, tad jums tas ir jāsaprot. even as we cry out Tad, kad mēs vienkārši saucam uz Dievu, for God, saucam pēc Dieva, to be one with God, lai būtu kopā viens vesels ar Dievu. and when and He hears that, Un prayer, viņš to dzird, viņš dzird to lūgšanu. and as He comes closer, Un tad, kad viņš nāk tuvāk, we hide. mēs sākam jau slēpties. And the moment we hide, un tajā mirklī, kad mēs slēpjamies, there is a distance between us tad jau ir šis te attālums, distance starp un Dievu. Intimacy with God ar Dievu is God's desire first. Dieva vēlme visu pirms. You think you want to be close to God. Tu domā, ka nu, tu Dievam. I have news for you. Man tev ir ziņas. No. Nē. God wants to be close Dievs to grib būt tuvi tev. Amen. Amen. The question is, Jautājums ir are you ready vai tu esi gatavs for him lai viņš, to see viņš redzētu every flaw, every hurt, every pain, every shame, every fault in e I katru vienu kļūdi, katru vienu sāpi, katru vienu neveiksmi tavā dzīvē. I katru vienu. Cell, every punkt. I katru vienu vismazāko punktiņu. Are you willing? Vai tu vēlies? For him to see it. Vai tu vēlies, lai Dievs to redzētu? Only you can answer. Tikai tu vari atbildēt šo jautājumu. Only I can answer. Tikai es pats varu atbildēt Now, šo this jautājumu. Is what happens. Un tas ir tas, kas notiek. It's, it's the truth. Tā ir patiesība. We stop God at a distance. Mēs uh, We paturam Dievu tādā attālumā. You might say, no, no, no, tu varētu no. teikt, nē, nē, nē, nē, nē. But somewhere we stop. Bet kaut kur mēs vienkārši Dievu apturam. Because jo it's getting uncomfortable. Jo kļūst jau tā nērti. Because he's going to see jo viņš tagad redzēs something viņš redzēs kaut ko, which I've been hiding kur es slēpu from everybody no visiem, all my life. visu savu dzīvi. I've been hiding. Es to slēpu. It is my, it's in my system. Tas ir vienkārši manā sistēmā. Nu, ah, savādāk nevaru. Tas ir, tas ir dabīgi man. To hide. Slēpt. You cannot expect me. Tu nevari sagaidīt no All manis, sudden, ka pēkšņi, yeah, sure. tak pēkšņi, jā, protams, no, nāc, skaties, skaties, jā, paskaties, no. paskaties. Nē. Now, Tagad, so when we keep God at tad, kad distance, mēs paturam Dievu tādā attālumā, instantly, tad uzreiz you also have tev arī ir lack of trust uh, par maz uzticības to your brother and sister. tavam brālim un māsai. If there is a distance here, Tad, kad ir kāds attālums šeit, then there is a distance between you tad and arī your ir brother. arī attālums šeit starp tavu brāli un māsu. Ah, Ah. Adams sūd leaves. Ādams paņēma sataisītās vīģes lapas visapkārt. Eve also sūd Arī Ieva apklājās ar tām lapām. Were there any other human beings? Vai tur bija vēl kādi citi cilvēki? Nē. Nē, tur neviena cita vairs nebija. Then why does Adam have to cover himself from his own wife? Tad kāpēc ir Ādamam jāapklāj sev pašu no savu pašu sievas? That's why husbands and wives Tāpēc arī vīri un sievas they're not totally open. viņi nav pilnībā atklāti. Let's keep the peace. Un, un, un. Let's keep peace. Vienkārši, nu, lai, lai miers ir Miers, mūsu miers. starpā. Nu, lai miers. Miers, just miers. Nu, vienkārši, lai miers ir Es mūsu mīlu starpā. tevi. Es mīlu tevi. Mēs vien, Mēs esam viens vesels. bet iekšā bet iekšēji You have some Tev ir kaut kāda mm, to hide kaut kādas lietiņas, ko tu slēp from your wife no savas sievas or your husband. vai no sava vīra. Let's keep the peace. Let's keep oh, the ah, peace. Nu, lai, lai starp mums ir you know? miers, jā? Nu, zini, We are close. Nu, mēs taču esam We are tuvi close. tagad. Nu, mēs taču esam tuvi. Let's, let's keep the peace. Nu, vienkārši, lai, nu, lai starp mums ir miers. We are close. Nu, mēs taču esam tuvi. But do you know what it means to be one? Bet zini, ko nozīmē būt par vienu veselu? One is basically. Par vienu veselu ir būtībā like, šādi. We, we are so one. Mēs esam tik ļoti viens vesels. I have nothing nothing man, to hide. Man nav nekas, ko es gribētu noslēpt. From my wife. No savas sievas. Or my husband. Vai no sava vīra. Nothing. Pilnībā nekas. That is. Un tas ir. Being one. Tas ir būt par vienu veselu. Oh, my wife is a very patient lady. Oh, man, man sieva ļoti pacietīga. So it's okay. Tāpēc, nu, ir ļoti labi. Nu, miers, ir labi, miers, kā miers, ir. Miers, miers, miers, miers, miers, miers, miers, miers, miers, miers. And one day, un vienu dienu, the fig leaf falls down. Tad viss tā vīts lapiņa ņem un nokrīt. And you're like, oh, un viņi abi. Judas. Jūda. Why did you hang yourself? Kāpēc tu ņēmi un pakāries? I'm sorry, I was stealing three Ai, nu, years. piedodiet, es trīs gadus mēģināju zakt. We didn't know. Oh, mēs to pat nezinājām. Sorry. Nu, piedodiet. So you can walk. Tad tu vari staigāt. With Jesus. Kopā ar Jēzu. You can walk with your husband. Tu vari iet kopā ar savu vīru. You can have family pictures. Tu vari taisīt ģimenes bildes. In draugi. Ielikt draugos mūsu ģimene. Mūsu ģimene albuma nosākums. And you have 25, 35, 45 comments. Un 25, 30, 35 komentāri pēc tam zem bildes. Ģimene. Ļoti skaista ģimene. Dievišķiska ģimene. Dievišķīga ģimene. A, B, C, F. E, A, B, C, D, viss kā kas. But you know. Bet tu zini. You are hiding. Ka tu slēp. Something. Slēp kaut ko. from your husband no sava vīra, or your wife vai no savas sievas, or from God. vai no Dieva. Adam, Ādam, where are you? kur tu esi? Where are you? Kur tu esi? What are you doing? Ko tu dari? You can see my chest. O, tu vari redzēt manas krūtis. Wow. Oh, Lūdzu. Nu, lūdzu, nu. you know the dream church? Ziniet, kāda ir tā sapņa draudze? A dream church is a church Sapņu draudze ir tāda draudze, where every member kur ir katrs viens draudzes loceklis. Walk in the light. Strā, staigā gaismā. With each other. Kopā viens ar otru. That's a dream church. Tāda ir šī sapņu draudze. Signs and wonders are not a sign. Zīmes un brīnumi, nu tas nav tas svarīgākais. Signs and wonders happen in many places. Zīmes un brīnumi notiek ļoti daudzās vietās. It is the character of Christ. Bet tas ir Kristus raksturs. Who is light. kas ir gaisma. In him there is no darkness. Viņā nav nekādas tumsības. Everything is clear, open. Viss ir ļoti atklāts un skaidrs. When that character of Christ un tad, kad šis te Kristus raksturs ir atrodams draudzē, It's a powerful church. tad tā ir spēcīga draudze. Because people walk in. Jo cilvēki var ienākt iekšā. And you will feel. Un viņi jutīs. Something is different here. Ka kaut kas šeit ir savādāks. People are open. Cilvēki ir atvērti. People are, people are cilvēki, free. Cilvēki ir brīvi, viņi ir brīvi. It's not that they're saying, I'm free. Tas nav tā, ka tas died, es esmu brīvs, es esmu brīvs, lai skrietu. Nē, nē, nē, nē, nē. But they're free inside. Bet viņi iekšēji, viņi ir brīvi. You don't have problem to talk about. Tev nav nekādas problēmas par to vienkārši ņemt un runāt, stāstīt par to, kas notiek tavā dzīvē. To your brother and sister. Ar, ar tavu brāli un māsu. You can tell your sister or tu vienkārši var pastāstīt to savam brālim vai savai māsai. You know, my child is not sleeping o, es at zinu, nights. mans bērns naktīs neguļ. And you don't feel shame. Un tev nav kauns par to. You know, pray for my son. O, zini, lūdz par manu dēlu. He's taking drugs. Viņš lieto narkotikas. Please pray for my son. Lūdzu, lūdz par manu You dēlu. don't have shame Un about it tev nav kauns par to, because it's your family. jo tā taču ir tava ģimene. You, you don't need to hide from Tev nav your Eve. jāslēpjas no sava paša ievas. <coughs> Once Adam and Eve Un tad, kad Ādams un Ieva admitted atzina, Then God covered them. To tad Dievs viņus ņēma un pārklāja, ietērpa. Amen. Amen. So you can cover yourself tad tu pats sev var ietērpt with pride, ar lepnumu, anger, ar dusmām, spirituality, ar garīgumu, avoiding people, izvairoties no cilvēkiem. It's all covering. Tas viss, tie visi ir tie apsēji. Or Vai you can be honest arī tu vari būt godīgs before God Dievu priekšā and before people, un cilvēku priekšā? And God covers you. Dievs būs tas, kas tevi ņems un ietērps. Amen. Amen. Let's close with a few scriptures. Un nobeigsim arī ar dažām raksturvietām. And then we'll close. Un tad mēs arī noslēgsim. Psalms 32. 32. psalms. <coughs> Psalms 32. 32. psalms. Psalms 32. 32. psalms. Oh, I love this. Man ļoti tas patīk. Why don't you read the first verse? Izlasīsim visu kopā pirmo pantu. Lūdzu. Tā, man liekas, ka tas būs otrais. Like, blessed is the man Jā. Tas būs otrais latviešu valodā, latviešu bībelē. Mums tas būs otrais pāns. 1, 2, 3. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid. Whose sin is covered? Is that what it says? Blessed is the man whose sin is covered. Is covered. Is covered. Blessed is the man Not covering. Okay, in, in the amplified it says. Paplašinātajā Bībelē, tad paplašinātajā tulkojumā ir teiks, ka svētīgs ir tas cilvēks. Whose sin has been covered kura by grēks God. ir pārklāts ar Dievu. Now, do you want to know how the Un sin is covered? Gribat zināt, kā tas grēks var būt pārklāts? Three, four, five. Go ahead. The same word. Ah, then for you, four, five, six. Tad yeah. mums būs ceturtais un... Uh, 4, 5, 6, jā. 4, 5 un 6 pāns, 32 psalms, jo tava rokas... Nē, nē, nē, before, before, ā, 3, 4, 5, lūdzu. 3, 4, 5. Kamēr es klusēju... Man... Ah, ah, kamēr es klusēju... Mani kauli panīka. Ah. Un man bija... Kur ir kauli? Kur ir tie kauli? Kur ir kauli? Nu, kur ir kauli? Iekšā. Iekšā, mūsos iekšā, so mūsu ķermenī. You are, when Tātad, you kept quiet, when tad, I kept quiet. Klusēji, tad, kad es klusēju. Inside. Mūsu iekšienē. Kauli was going, ah! Kauli viņi But ārā. Bet Ada ārā, bet āda viss izskatījās ļoti skaista. Kosmetika. Kosmetika. Parfumerija. Eh, smaržas fitnes klubu. Jā, aiziet uz fitnes klubiņu, uztrenējās. Ir Arnolds Švarcnegar stāv. Arno, Arnolds Švarcnegar rokas. Bet tava kauli. Bet iekšā tevi kauli. Mhm. Interesanti. Ļoti interesanti. Man, kamēr, es tad, tad, klus, kamēr es klusēju, mani kauli panika, ah. un man bija jāvaid cauru dienu. Ah. Jo tava rokas smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Ah. Man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Ah. Tad es atzinos. Tad es atzinos. atzinos. atzinos. Ko nozīmē atzīties? atklāju. Bum! Bum. Tad es atzīšos, es atklāju. Aha. Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Ah. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, ah. un tu piedevi. Un tu Piedevi, piedevi man manu grēka vainu fantastiski. Amen. Amen. When I kept quiet, Tad, kad es klusēju, bet iekšā. Bet iekšā. Oh, viss tik smags. Crying. Oh, raudi. And then, Un tad I confessed it. es atzinos. I was like, God, I'm tired. Es teicu Dievam, Dievs, esmu piekusis. Here I am. Šeit es esmu. This is mine iekšā. Šīs ir tās lietas, ko es slēpju. Tad tu piedevi. You tad tu piedevi. Blessed is the man. Jo svētīgs ir tas cilvēks, whom God covers. kuru Dievs apklāja. Amen. Amen. That's why I love what it says. Psalms 91 4. Tāpēc man ļoti patīk tas, kas ir teikts 91. psalmā, 4. pantā. 91 psalms. 91. psalms, 4. pants. Can you read it together? You don't feel about the It says. Jā, mhm. Jā būs ceturtais. Lūdzu. 91. psalms, 4. pāns. Viņš tevi sēdz ar saviem spārniem. À, kas tas ir? Vēlreiz, vēlreiz. Viņš tevi sēdz ar saviem spārniem. But pirma, kas tas, who, who does he cover? Ko viņš sēdz? Who, who? Man. Kad? Mani. Kad? Kad? Kad? Kad viņš sēdz? Let's go on to the first verse. Izlasīsim pirmo pantu. Jā. Tātad uh, um, 91. Jā. Uh, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un ah. mīt visu varanā ēnā. Ah. Lūdzu, Arti. Yeah. It's okay, don't worry. So I have the choice. man ir izvēle. Whoa, electricity. <laughs> it's power. I have the choice Man ir izvēle. To cover myself, apklāt sevi, or I have the choice vai man ir vēl kāda izvēle, to run to God, skriet pie Dieva, and He sees un Viņš redz every pimple, katru vienu pumpiņu, hair, katru vienu matiņu. But I take refuge with him. Bet es vienkārši ņēmu un, un padaru viņu par savu vairogu un patvērumu. I don't want to hide from es him. negribu vairs slēpties no viņa. I want him, no es gribu happens. viņu vienalga, lai kas notiktu. Bible says, un Bībelē ir teikts, he ka viņš, viņš būs tas, kas mani apklās un ietērps. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. <laughs> It's better God covers you. Un ir daudz labāk, kad Dievs tevi ņem un apklāj. Read the fourth verse again. Izlasīsim vēl vienreiz šo ceturto pāntu. Mm -hmm. Viņš tevi sēdz ar saviem spārniem. Zem viņa spārniem tu esi paglābts. Tu esi paglābts. Aha. Viņa patiesība, viņa pateicība ir tavs vairoks un, un bruņas. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When God covers Tad, kad you, Dievs tevi apklāja un ietērpja, tu esi drošs. Tu esi drošībā. Amen. Amen. Bet tu nē. Ne... Nē, nē, nē. viss ir kārtība. Nē, nē, viss ir kārtība. Nobody knows what's going on. Neviens nezin, kas notiek. Or Vai you're open. tu esi atvērts un atklāts. And God un Dievs, will protect you. Dievs tevi ņems un aizsargās. Amen. Amen. Proverbs. Salman pamācības. two more scriptures and we close. Vēl divas raksturvietas un tad mēs beigsim. Proverbs 10. Salmana pamācības 10. nodaļa. <coughs> okay. <laughs> Sorry. Šodien tu esi Dievs. Šodien tu būsi Dievs. Arti. Tikai šodien. Ja? Tikai <laughs> šodien, tikai šodien tu būsi Dievs. so. Tātad. <laughs> He covers me. Viņš mani apklāja. What do you do? Ko tu tad dari? When your brother and sister are open to you. Tad, kad tavs brālis un māsa ir atvērti pret tevi. Nu? Nu, ko jūs tad dariet? Cover. Jūs vienkārši viņus apskaujiet. If God didn't laugh at you ja Dievs nesmietos par tevi, when he saw your different things. tad, kad viņš redzētu visas šīs dažādās lietas, kas tevī ir, And then you go un tad tu ietu, and you find another brother un tu atrastu vēl kādu citu brāli, who's open to you. kurš arī ir atklāts un atvērts pret And you go, tevi. Un Šausmas. tad tu tā pēkšņi tā, o, šausmas, <gasps> ārprāts. Jā, paldies. <laughs> No. Nē, nevar I būt. can't believe es this. nespēju noticēt tam. You sing so beautifully in Tu church, dziedāji tik skaisti draudzē. but unbelievable that you have this. <laughs> Bet tik not ka tev ir kaut kas tāds. I mean, how can you ah, do this? kā I mean, how? izdarīt? Nu kā? Kam hier, kam hier, kam hier. Panāciet, panāciet, panāciet. Visa pasaule, kam hier. Visi, visi nāk, panāk, paskatīties. Kuldīga zīnas žurnalisti, kam hier, kam hier. Panāc, panāc, panāc tu. Mans brālis, jā, mans brālis. Mans brālis, viņš ir mans brālis. Bet, nu, Bet, nu, redzi? nu, nu redziet, paskatieties, paskatieties. Mans brālis, mans, mans brālis. brālis, mans brālis, joprojām. Bet, bet, nu, paskatieties, paskatieties. Mans brālis. Bet mans brālis, mans brālis. It's terrible. Briesmīgi. so many people Tik daudzi cilvēki Christians kristieši are afraid baidās to be open būt atklāti because they don't trust jo viņi neusticās It's very sad. Tas ir ļoti bēdīgi. You might be a great singer. varbūt esi lielisks dziedātājs. You might have a deep passion. Varbūt tev ir tik liela un dziļa dedzība. For God. Pret Dievu. But if you don't have this character of God. Bet ja tevī nav šī te Dieva rakstura. Where he covers you. Kas tevi ņem un apklāj. And if you don't cover. Un ja tu neapklāj. Your brother and your sister. Savu brāli un māsu. It's terrible. Tas ir briesmīgi. <clears throat> we are not supporting the sin. Mēs neatbalstam grēku. We don't support sin. Mēs neatbalstam grēku. But you cover your brother. Bet tu vari apklāt savu brāli, apskaut viņu. Your sister. Savu māsu. Your wife. Savu sievu. Your husband. Savu vīru. Man, this is scary. Oh, tas ir ļoti biedējoši. Honestly, it's very Godīgi scary. nu ir bail. If I'm honest with you today ja es morning. pret jums šorīt varu būt godīgs. I think tad es domāju, I don't share everything with my wife, kad es pat arī visā nedalos ar savu sievu, honestly. godīgi sakot. There are many reasons. Ir ļoti daudz iemesli, kāpēc. Somewhere I don't trust how she will react. Varbūt kaut kur es pat neusticos tam, kā viņa varētu reaģēt. I have a fear Un man ir bailes, that the next time we have an argument, ka nākamajā reizē, ka mums būs kāds strīds, she will use it against me. Viņi to varētu izmantot pret mani. <laughs> nu, visu vīru piekritu? Visi piekrīt, ne, mēs, jā. Mēs, mēs vajag bija atklāts. Nes vajag būt atklātiem. Nu, vajag, vajag būt atklātiem. We need to be real. Mums jābūt īstiem. I'm telling you. Nu, es jums, I am stāstu. telling you. Es esmu tas, kas stāsta jums. I hide things from my wife. Kad es arī slēpju lietas no savas sievas. I don't want to stand here. Es negribu stāvēt šeit. And show you. Un parādīt jums. That I am an expert. Ka es esmu kāds eksperts. And I'm a perfect master. Ja un esmu perfekts mācītājs. No. Nē. I struggle. Arī es cīnos with this thing. ar šīm lietām. But I sense in my spirit Bet es to jūtu savā garā. That I have to preach this. Ka man vienkārši par to ir jāsludina. So I'm preaching to myself. Tāpēc too. es to pats arī pasludinu savā dzīvē. So I'm Tātad, afraid man ir bail, that she will use it ka viņa to varētu izmantot against me pret mani pašu during a conflict. Kāda mūsu konflikta vai strīda laikā. Number three. Numur trīs. I'm afraid she would laugh at me Man ir bail, ka viņa ņems un pasmiesies par mani. and say Un teiks, that you're weak. ah, oh, tu taču esi vājš. You're not a man. Tu neesi nekāds vīrietis. Nu, tā ir. Tā ir, tā ir. <clears throat> intimacy Patiesa tuvība is beautiful. Viņa ir ļoti skaista. There's so much freedom ir tik liels un, un tik liela brīvība tajā visā. When you have nothing to hide. Kad tevī nav nekas, ko tu slēptu. And you know un tu zini, that the other person kad arī tam otram cilvēkam will still love you. Kad tas otrs cilvēks, viņš tevi joprojām mīlēs and support you. Un atbalstīs tevi. Like God does. Tā kā Dievs to dara. Twelfth verse. 12. pāns, Salmāna pamācības 10. nodaļa, 12. pāns. Lūdzu. Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet, bet mīlestība nosēdz un izlīdzina visus pārkāpumus. Puses pārkāpumus. Pusi pārkāpumus. 75%, 75 pārkāpumus. Nu, lūdzu, varbūt 80%. Nu, nu, lūdzu, ne, nu, varbūt 80%. Visus. Visus, pilnīgi visus. Fantastic. Fantastiski, vai ne? Fantastiski, vai ne? Ah, what a church we would be. Kas gan par draudzi mēs būtu? Where we don't compromise with sin. Bet, kad mēs neiziet uz kompromisu ar grēku. But man, we love our brother. Bet mēs tā mīlētu savu brāli. We love each other. Mēs tā mīlētu viens otru. We love each other. Mēs mīlētu viens otru. We love each other. Mēs mīlam viens otru. May we come each other. Mēs ņemam un pārklājam viens otru. What a church we Kas gan par draudz mēs ten būtu? James. Jākaba vēstule. Sorry, 1 Peter 4. A, 1. Pētera, 4. nodaļa. Tu to ieraksti, jā? Ja? <laughs> Hmm. I want, I want Jūrmala and Riga also to listen to this. Es gribu, lai arī Jūrmalas un Rīgas draudzes, kad skatīsies to dzirdētu. I have no notes. Man šeit nav nekādu pierakstu. I just sensed to the morning to speak. Es vienkārši jūtu no rīta garā, ka man par to ir jārunā. And then during the worship Un tad arī slavēšanas laikā Dievs to apliecināja. So I'm just, just talking what Tāpēc I sense. Tāpēc es vienkārši šeit jums stāstu un runāju par to, ko es jūtu pat laban. And I feel like I need this also. Un es jūtu, ka man arī tas ir vajadzīgs pašam priekš sevis. First Peter chapter Pētera 4. pirmā vēstule 4. nodaļa. 7th verse 7. pāns. and 8. 7. un 8. pāns. Lūdzu. Bet One, two, three. 1, 2, 3. Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis. Mm. Tad nu topiet saprātīgi un modri Dievu lūgt. Mm par visām lietām. Lai... Ah, pagā. Lūgt, vajag tātad, skaidru lūgt, prātu. Tātad mums vajag skaidru so that prātu, you can pray. lai tu varētu lūgt. But, bet par, par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu. citu jo mīlestība apklāj grēka, grēku daudzumu. Fantastic. Fantastiski. <laughs> Pray, Lūdz, worship, slavē, evangelize, evangelizē, do miracles, dari brīnums, dari visu. Viss tas ir lieliski. But above everything. Bet pāri tam visam. have love lai tev ir mīlestība for each other. vienam pret otru. You know why? Ziniet, kāpēc? Because love covers. Jo mīlestība ir tā, kas pārklāj. Amen. Amen. Next time. Nākamo reizi. You pray for artists. Tagad tu lūgsi par arti. Sorry, today I'm taking you as an Piedod, example. šodien tevi izmantoju kā piemēru. Next time when you pray for Nākamo artists. Nākamo reizi, kad tu lūgsi par arti. Check. Tad pārbaudi. Do you love him? Pārbaudi sevī to, vai tu patiesi viņu mīli. Sirsnīga. Ar sirsnīgu mīlestību. If you don't, Un ja tevī šīs mīlestības sirsnīgās nav, ask God to give you. tad lūdz, lai Dievs tev to dod. Because when you pray, jo tad, kad tu lūdz, with that deep love in ar your šo heart, dziļo mīlestību savā sirdī, your prayer tad tava lūgšana, tava lūgšana patiesi, patiesi apklās viņu. Amen. Amen. tu esi. <gasps> Oh, I'm sorry. Oh, piedod, piedod, piedod. Who told you? Kas tev to teica? Who told you? Kas tev to teica? That I'm against you. Kad es esmu pret tevi. Who told you? Kas, ta, kas tev to teica? Who told you? Kas tev to teica? That if you're real, ka tad, kad tu būsi īsts un patiesis, I will kill you. Es tev ņemšu un nogalināšu. Who told you? Kas tev to teica? Who told you? Kas tev to teica? That if you're real, tad, kad tu būsi patiess, if you're open, tad, kad tu būsi atvērts, then you will be ashamed. Tad tu būsi visu kritīs, tad kaunā. Because people will laugh. Jo cilvēki smieties par tevi. And God will also laugh. Un Dievs arī ņems un par tevi pasmiesies. Who told? Kas tev to teica? The God I serve tas Dievs, kam es kalpoju, is a God who loves me tas ir Dievs, kurš mani mīl with a passion ar tādu dedzību and covers me. un pārklāj un ietērpi mani. Amen. Amen. So let's be a church Tāpēc būsim par tādu draudzi, that covers each other. kas pārklāj viens otru. Let's stand up to your feet. Piecelsimies visi kājās. Take your Bibles. Paņemiet savas bībeles. Take your Bibles. Paņemiet savas bībeles. The camera's on me. Don't bring it too close to my face. <laughs> Take your Bibles, Galatians Paņemiet, chapter 3. Paņemiet savas Bībeles Galatiešiem chapter 3. Trešā nodaļa. And read it loudly. Un izlasīsim okay? to visu skaļi. 26 and 27. 26. 27. pāns. Galatians chapter 3. Pāvila vēstule Galatiešiem 3. nodaļa. Galatians chapter 3. Pāvila vēstule Galatiešiem 3. nodaļa. 26 and 27. 26. un 27. pāns. Everybody read loudly. Okay? Visi lasīsim to kopā skaļi. One, two, three. Viens, divi, trīs. Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Amen. Jo jūs visi, kas esat kristīti, kristīti. Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Amen. Amen. I love how God says this. Man ļoti patīk tas, kā Dievs šo, to, to šeit saka. When you confess your sin, Tad, kad tu nožēlo savus grēkus, and you, you might be a Christian, un tu varbūt jau esi kristietis, but you surrender your life again. bet tu atdod atkal no jauna visu, visu savā dzīvē Jēzum. You are clothed with Christ. Tad tu esi ietērpts Kristu. So every time, Tātad ir katru reizi, the devil sees you, tad, kad vēlns tevi redz, the enemy comes against you, ienaidnieks, kad nāk pret tevi, he sees the Lord Jesus Christ. viņš redz Jēzu kungu Kristu. You know why? Ziniet, kāpēc? Because you decided Jo tu esi izlēmis to be open būt atvērts, atklāts to God. Dievam, You decided Jo tu to esi izlēmis to be real. būt īsts un patiesis. Un Dievs decided. Dievs ir izlēmis. Ka tāpēc, tikai tāpēc, ka tu esi izlēmis un pieņēmis šo lēmumu, to to God, nākt pie Dieva help, un lūgt pēc palīdzības, decided, Viņš izlēma ietērpt tevi ar Kristu Jēzu. Amen. Amen. Paldies, Tev, Arti! Let's bow our heads and pray. Nolieksim savas galvas. How many of you are hiding something? Cik daudz no jums jūs slēpjat kaut ko? Come forward, please. Apar, pagā. Pagaidiet. And you're tired of hiding it. Un jūs, es arī, jūs esat tagad noguruši no tā, ka jūs to slēpjat. And you want God to cover you. Un jūs gribat, lai Dievs ir tas, kas tevi apklāj un ietērbi. Come forward. Tad iznāc šeit priekšā. have to be humble to do it. Tev ir jābūt pazemīgam, lai to varētu izdarīt. runāsim. But before that I want you to talk. Bet pirms tam es gribu, lai jūs runājiet. Specifically. Īpaši konkrēti. What you are hiding. Par to, ko jūs slēpjiet. I don't want to hear it. Es to negribu dzirdēt. You talk to Jesus. Jūs vienkārši runājiet tagad ar to par Jēzu. Remember what I said. Atcerieties, ko es teicu. Specifically. Īpašas, Speak. konkrētas lietas. Oh, Runājiet. I will talk in my mind. Oh, I will talk in my oh, mind. Oh, es savā prātā tagad ņemšu par to no, domāšanu, no, no, no, tā kā runāšu. No, no, nē, nē, nē, nē, nē, nē. Speak it out. Ir izrunājiet to, pasakiet to. In the book of Romans it says, Un Pāvila vēstulē romiešiem ir teikts, if you believe in your heart, ja jūs ticat tam savā sirdī, and you speak un jūs to pasludiniet ar savu muti, then tad you will be saved. Tad jūs būsiet izglābti. So you got to speak it out. Tāpēc jums tas ir jāpasaka, jums tas ir jāizrunā. To God. Dievam. Lord. Kungs. Here I am. Šeit es esmu. Lord, I have I've been hiding this from you. Dievs, es esmu slēpis to un to no tevis. I've been hiding this from my husband, es esmu my wife. to slēpis no sava vīra, no savas sievas or from people. Vai arī no cilvēkiem. Forgive me. Dievs piedod man to. And cover me. Un apklāj mani. Okay? Labi. And then speak specifically what it is. Un tad runājiet īpaši, uzskaitiet konkrēti tās lietas, kas ir tavā dzīvē. I'm not gonna come and pray for you. Es nenākšu tagad jums klāt un nelūkšu par jums. I wanted you to come forward. Es gribu, lai jūs iznākat šeit priekšā vairāk. As a symbol. Kā simbolu. Jūs vienkārši izejiet priekšā kā simbolu to God Dievam, that you want to be open. ka jūs gribat būt okay? atvērti un atklāti. So Father, in Jesus name, Labi, tāpēc Jēzus vārdā, Tēvs, I pray that you will touch each one here. Es lūdzu, lai tu aizskari katru vienu cilvēku šeit, kas stāv priekšā. And as they open themselves to you. Un ka viņi atklās un atvērš sevi tev. That the Holy Spirit would cover them. Lai svētais gars ir tas, kas apklāj un ietērp viņus. Jesus name. Jēzus vārdā es Amen. lūdzu. Amen. Go ahead, you can pray. Sākiet, sākiet lūgt. Be specific, okay? Esiet konkrēti tajās lietās. Zini, tu man stāsts, sirdī saustu. Apskauj mani, ciešāk mans tēvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Tavā priekšā uz vaigā krītu mans tēvs, sirdī apskauj mani, ciešāk mans tēvs, vēl tuvāk vēl uz tev būt. Halleluja! lost. nākuši pie tevis. For protection. Pēc aizsardzības. Cover your people. Pārklāj savus ļaudis. Cover that shame. Pārklāj viņu kaunu. Cover that shame. Pārklāj šo kaunu. kad es tevi atraidīšu. Who told you? Kas tev to teica? That I would fail you. Kad es tevi pievilšu. Who told you? Kurš tev to teica? That I would not receive you. Kad es tevi nepieņemšu. Who told you? Kurš tev to teica? Who told you? Kurš tev to teica? not in a rush here. Mēs šeit nekur nesteidzamies. Because I know the Holy Spirit is here. Jo es zinu, ka svētais gars ir šeit. May God heal you. Lai Dievs jūs dziedina. Just receive his healing. Vienkārši saņemiet viņa dziedināšanu. Receive his covering. Saņemiet viņa apsegu receive it where we are standing. Saņemiet to tur, kur jūs tagad stāviet. As you confess your sins. Kad jūs esat nožēlojuši savus grēkus. As you ask him to clean you. Kad jūs esat lūguši Dievu, lai viņš nāk un jūs attīra. Ask him to forgive you for hiding. Tad lūdziet, lai Dievs arī piedod jums no tā, ka jūs slēpāt to. And then just release yourself. Un tad vienkārši atveriet sevi. Heart, Lord, just take everything. Vienkārši paņemiet no Dieva visu, ko viņš tagad jums dod want you to cover me. Dievs, es gribu, lai tas esi tu, kas mani apklāji. You tell him, Lord, you Jūs sakiet to Dievam. You cover me. Dievs, esi tu, kas mani apklāji. You cover me. Tu apklāji mani, Dievs. Dievs. Jēzus Kristus vārdā. I pray es lūdzu, that you would forgive your children. Lai tu piedotu saviem bērniem. For making those fig leaves and covering their nakedness. Par to, ka viņi šīs vīģes lapas un apklājuši sevi. I pray in Jesus name. Un tāpēc es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. That from now on. Ka no šī brīža priekšu. Those things would not control them. Šīs lietas viņus, viņus nekādā ziņā nekontrolētu. But they would walk in freedom. Bet viņi staigātu brīvībā. I pray that they would walk in freedom. Es lūdzu, lai viņi staigātu brīvībā. Under your covering. Eh, kopā ar tavu pārsagu. Under your covering. Zem tava pārsaga. That they would be covered by you. Lai viņi būtu pārklāti ar tevi, Dievs. From now on. No šī brīža you would cover them. Tu būtu tas, kas viņus pārklāja. With the Lord Jesus Christ. Ar Jēzu Kungu Kristu. That the blood of Jesus would cover them. Lai Jēzus Kristus asins pārklāja Your viņus. Your righteousness would Tavs taisnīgums, lai tas, kas pārklāja viņus. If you're standing here, just say, Lord, I receive your covenant. Ja jūs šeit tagad stāviet, es sakat, Dievs, es to saņemu, es to pieņemu savā dzīvē. I receive your covenant. Es to saņemu, Dievs. Thank you, Father. Lord, Paldies, Tev, Tēvs. As your children say that, Dievs, kā Tavi bērni to ir pateikuši, that the Holy Spirit would do a mighty work lai Svētais Gars dar varanu darbu in viņos, each of their lives. ik katru vienu šī cilvēka dzīvē, May they walk with new lai confidence, viņi staigā ar jaunu pārliecību, with new freedom ar jaunu brīvību, that God ka Dievs has covered ka Dievs ir tas, kas ir mani pārklājis. Halleluja! Halleluja! I pray for Alleluja. every husband and wife un es lūdzu par katru vīru un sievu šeit. For every family. Par katru vienu ģimeni šeit. That this principle will go into their family Lai šis te princips ļoti dziļi ienāktu viņu ģimenes dzīvē. Where they would cover each other. Tad, kad Dievs tu pārklāji katru vienu no viņiem. That they would cover each other Ka viņi love. būtu tie, kas pārklāja viens otru. and not hatred. Un lai nebūtu šķērslis, not unforgiveness, nekādas nepiedošanas, but love. bet mīlestība pāri visam mīlestību. Lai mīlestība būtu tā, kas pārklāj šīs ģimenes. Mēs lūdzam to arī pār visu draudzi. Lai kuldīgas Dieva māja draudze. Jūrmalas un Rīgas Dieva māja draudze. Un ir katra viena draudze tavā valstībā. Lai mēs būtu par tādām draudzēm kas pārklāja viena otru ar mīlestību, ar mīlestību, ar mīlestību. Svētī viņus Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Amen. Amen. Let's give the Lord a big hand. Pateiksimies Dievam. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. You, Is there anybody here you have never given your life to nu, Jesus Ir kāds Christ? no jums šeit, kurš nekad savā mūžā nav devis savu dzīvi Jēzum Kristum. And you want to give your life to Jesus now? Un jūs to tieši tagad gribat izdarīt. Anybody here? Vai ir kāds no jums šeit? You've never given your ka life Jūs to nekad, Jesus. nekad neesat devis savu dzīvi Jēzum. And you want to do it now? Un jūs to tagad gribat izdarīt. No. Okay, good. Labi, nav neviena. So every one of you have received Tad Jesus. visi no jums esat pieņēmuši Jēzu savā sirdī. Because the table of the Lord is for those who have given their lives to jo Jesus Christ. svētais vakarēdiens ir domāts visiem tiem, kur ir pieņēmuši Jēzu savā sirdī. And who have a clear conscience with God. Un kuriem ir, kuram ir tīra sirdsapziņā star, uh, eh, pret Dievu un vienam pret other. otru. Amen. Amen. Do not eat and drink. Nēdiet un nedzeriet. In the wrong manner. Nepareizā veidā, necienīgā veidā. Because it's not a blessing for you. Jo tā jums nav ne par kādu svētību. Examine yourself. Pārbaudiet sevi. Don't examine your wife. Nepār, <laughs> nepārbaudiet tagad savu vīru vai savu sievu. Oh, why is he taking? Oh, kāpēc viņš tagad ņems un ēdīs? Why is she not eating? Oh, kāpēc viņa neņem svēto vakarēdienu? It's not your business. Tā nav tava darīšana. Amen. Amen. Examine yourself. Pārbaudi pats sevi. Ask God to cleanse you. Lūdz, lai Dievs ir tas, kas tevi attīra un šķīsta un mazgā and then eat and drink. Un tad ņem dalību svētajā And every time we eat and drink, un ik katru reizi, kad mēs ēdam un dzeram, we are proclaiming mēs pasludinām, that Jesus died ka Jēzus nomira on the cross pie krusta for my sins. manu grēku dēļ. He died, Un viņš nomira, was buried, viņš bija aprakts, and he rose again. un viņš atkal augšām cēlās. Amen. When Amen. you eat and drink, Un tad, kad jūs ēdīsiet un dzersiet, it's a powerful declaration. Tad tas ir spēcīgs, eh, spēcīgs pastudinājums. Father God. Tavs, bless the bread and the juice, svētī šo maizi un sulu, which are symbols kas ir kā simboli of the body of Jesus par Jēzus Kristus miesu and the blood of Jesus. un Jēzus Kristus asinīm. As we eat and drink, un tad, kad mēs ēdīsim un dzersim, let it be a blessing for lai us. tas ir mums par svētību. In Jesus name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Yes. Thank you, Jesus. Lord. Father, bless you, bless you. Du bist Dios, waren sonst weg. neviens kā tu, pazemīgs kā tu. Tu esi Dievs, varens un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pazemīgs kā tu. Mans lepnums tavā priekšā salausts, lai tā ir svētāji. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir. tēvs, mīlošais tēvs. Jēzus, tomēr manis dēļ tu dēlu apbēbi tu. Tu esi tēvs, mīlošais tēvs. Tomēr manis dēļ tu salauzt, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums stāvā priekšā salauzt, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums stāvā priekšā salauzt, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums stāvā priekšā salauzt. svēts un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pazemīgs kā tu. Tu esi Dievs, varens un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pazemīgs kā priekšā salauzt, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauzt, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauzt. Mans lepnums tavā priekšā salauzt, lai tā ir lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salausts, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salausts, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salausts. thank you Thank you, Lord, for the bread and for the juice. Thank you, God, that you allow us to be to share in your table. Thank you that you died on the cross for our sins. Thank you. Paldies Tev that you to. took all our shame, Paldies, ka Tu paņēmi visu mūsu kaunu, our sins, visas mūsu grēkus, our sicknesses, visas mūsu slimības, our hurts, visas mūsu vainas. Everything you took upon Dievs, Tu to visu paņēmi no mums. And you have covered us with your mercy. Un Tu esi pārklājis mūs ar savu žēlastību. After forgiving us. Pēc tam, kad Tu esi piedevis mums to visu. And cleaning us. Un esi attīrījis, mazgājis mūs. Thank you, Father. Paldies Tev, Tēvs tēvs, par to, ko tu esi paveicis pie krusta mūsu dēļ. Mēs mīlam tevi un mēs tev pagodinām. Mēs dodam tev visu godu slavu. Thank you Paldies for tev everything. par visu. In Jesus Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Amen. Amen. When you go back home, un tad, kad jūs dosieties atpakaļ māju, husbands and wives, vīri un sievas, Make sure you talk to each other. Parūpēties par to, ka jūs viens ar otru izrunājieties. If there is something you have hired. Ja ir kaut kas, ko jūs, nu, tomēr slēpjat viens no otra. And I pray that love would cover your conversation. Un es ticu, ka mīlestība jūs pārklās īpašā veidā. House of God Church. Draudz Dieva mājas. Please keep this principle. Lūdzu, paturiet to principu. Be a praying church. Esiet par tādu draudz, kur ir lūkšanās. Evangelizing church. Evangelizācijā passionate church. Dedzīga draudze. Everything is great. Ka viss ir lieliski. But above everything. Bet pāri pāri tam visam. Keep love. Paturiet mīlestību. Because love covers. Jo mīlestība ir tā, kas apklāj visu. Amen. Amen. Nobody's better than each other. Jo nav viens labāks par otru. We're all same. Jūs visi God. esat vienādi Dievam. So there's nothing you have to prove. Un tāpēc nav nekas, ko tev vajadzētu pierādīt. Okay? Labi? To anybody love covers us. Lai mīlestība ir tā, kas pārklāj mūs Next visus. Saturday. Nākamo sestdienu. We have a an amazing an anointed man of God coming Būs from Finland. ļoti svaidīts vīrs, kas atbrauks pie mums no Somijas. Uh, his name is Pastor Juha. Viņa vārds ir pamācītājs Juha. So he's doing a Bible study in House of God, Jurmala. Viņš pasniegs Bībeles studiju draudz Dievu mājā Jurmalā. next Saturday. Nākamo sestdien. From 10 o'clock. No rītā. Till 3 o'clock. Līdz kaut kur trijiem pēcpusdienā. And most probably after that, Un iespējams arī, ka pēc tiem trijiem he'll be praying for people. viņš lūgs par cilvēkiem. And he's, God has really anointed him for that. Un Dievs patiesi viņu tajā ir svaidījis. So I welcome the church, Tāpēc all es of us, those aicinātu who are jūs here. visus, kuri atrodaties šeit. You're welcome to come and Jūs be esat with mīļi us. gaidīti uz to bībeles studiju nākamā sestdien Jūrmalā. Hotel Lielupe, Uh, Lielupes 10 viesnīcā. o'clock in the morning. No desmitiem rītā. And the theme is Un tā tēma tēma būs The Lord Jesus Christ, Jēzus Kungs Kristus, Israel, Izrēla, the church, draudze and the nations. un tautas. So come with your Bibles. Tāpēc nākiet, kad brauciet, paņemiet līdzi savas bībeles. Can bring your friends also along. Paņemiet līdzi arī savus draugus. And uh, un we would also encourage you to come along with some food. Un mēs arī iedrošinātu jums paņemt, jums paņemt līdzi kādu groziņu. For you to eat. Nu, ko jūs paši varētu tā ēst. And if possible. Un, ja iespējams, to share with your brother and sister. Arī padalīties ar savu brāli un māsu. If you can't, bet ja jūs to nu nevarat, it's okay. Tad tas nekas. Still come. Joprojām brauciet. Okay? Labi. That's next Saturday. Tas būs nākamo And then May 15 Un tad 15. maijā is the birthday of the church. ir draudzes dzimšanas diena. I will not be able to come before May 15th. Es I will not be able to come here. Es pirms 15. maija nebū, man nebūs tāda izdevība atbraukt uz šeieni. That's why I'm announcing it now. Tāpēc es arī to paziņoju jums tagad. May 15. Kad 15. maijā. From 11 o'clock. No 11. rītā. Till 5 o'clock. Līdz 5 vakarā we will have time of praying and fasting. Mums būs lūgšanas un gavēšanas laiks. Where we will be praying individually for people. Tad, kad mēs individuāli lūgsim par cilvēkiem. It's a very I promise you it's going to be a powerful apsolu, time. tas būs ļoti spēcīgs laiks. So church, tāpēc draudze, please make sure you come. Lūdzu parūpēties par to, ka jūs varat ierasties. And then from 5 to 7. Un tad pēc tam no 5 līdz 7 vakarā. We'll have the birthday service. Mums būs uh, draudz dzimšanas dienas diena dievkalpojumus. And then we'll eat together. Un tad mēs kopā arī visi ēdīsim. May 15. Tātad 15. maijs. That's a Sunday. Tā ir svētdiena. We will not have service here. Dievkalpojumus šeit nebūs. Because the whole church Hotel Jūrmalā, Hotel Lielupe. viesnīcā tad tas viss pasākums 15. maijā notiks. So please feel welcome. Tāpēc, nu, esiet laipni lūgti. And then of course the July campus here. Un tad, protams, jūlija nometne notiks šeit. Nobody can escape. Un neviens no tās nevar izvairīties un aizbēgt. You all have to be there. Jums visiem ir jābūt. All the time. Visu laiku. Obligāti. Visu darot Dievam. <laughs> Of course. I nu, mean, protams. It's, it's not of pressure, but Nav nekāds spiediens, ne, ne, ne, neizraist nekādu spiedienu. This is from love. Jā, obligāti. tas no mīlestības vienmēr <laughs> nāk ar obligāti, obligāti. Okay. Bless you guys. Esiet svētīti. The box is there. Ziedojuma kastīte atrodas tur. Feel welcome to worship God with your finances. Jūtaties brīvi pagodināt Dievu ar savām finansēm. Okay let's sing the national hymn. Un nodziedāsim himnu kopā. But some announcements. Pirms, pirms mēs dziedāsim himnu, man ir divas lietas, ko es gribu izdarīt vēl. Viena no tām ir, es gribu atvainoties, ja kāds vakar atnāca uz Bībeles studiju šeien. Un tā kā nepaspēju uzzināt, ka tā būs, ka tā notiek citā vietā. Tā kā jūs atnācāt, es, piedodiet man, esmu vainīgs. Un otra lieta ir, mēs um, lūksim par Vilmu. Par Vilmu mēs lūksim, kurai tika izgriezts audzējs. Un eh, viņai noteikti vajadzīgas lūkšanas. Eh, tas ir, es pareizi sapratu, galvā, pareizi, jā, deniņos. Un um, mēs lūksim par atveseļošanos, mēs lūksim, lai arī pēc tās pārbaudas, kas notiks pēc pāris mēnešiem, lai viss būtu kārtībā ar viņu un lai viņi būtu veseli vienkārši. Ja? Tā, ja jūs atceraties, arī lūdziet pēc tam, viņas vārds ir Vilma. Un mēs arī tagad kopā kā draudz aizlūksim ja, par viņu. Debes Tēvs, mēs, kungs, šobrīd visi kopā Tēvs, kā draudz arī iestājāmies Tēvs lūkšanās par Vilmu Tēvs. Mēs, kungs, lūdzam Tēvs par to, kas ir noticis pie viņas veselības Tēvs. Kungs, mēs lūdzam Dievs pēc dziedināšanas pilnīgas Tēvs. Kungs, lai arī viss ir izņemts ārā, kungs, tad tomēr Tēvs, Tu tīri, kungs, Tu tīri Tēvs, Tu visu paņem prom, kungs, kas nav no Tevis Tēvs, kas nav vajadzīgs šai sievietei Tēvs. Tēvs. Mēs lūdzamies, kungs, ka arī šī atveseļošanās, kungs, ka tā noritētu labi tās, ka nebūtu nekādas komplikācijas, nekāda iekaisuma, nekas vairāk tēvs. Jo, kungs, tu var tēvs darīt brīnišķīgas lietas arī pie Vilmas tēvs. Un mēs šobrīd tev visu kopā tēvs uzticam viņu tēvs. Viņa, viņas veselību tēvs, viņas atveseļošanos, kungs, visu, kungs, kas ap viņu ir tēvs. Mēs lūdzamies apsardzību tās pār Vilmu, mēs lūdzamies gādību tās no Tevis, kungs, pār viņu. Tās un pieved arī cilvēks, kungs, kas var viņai būt par atbalstu, tās, kas var viņu stiprināt tās. Dievs, mēs Tev to lūdzam un uzticamies Jēzus Kristus vārdā Tēvs. Amen. Why don't we also pray for Dina Šimpermāni? Mēs varētu visi arī aizlūgt par Dinu. I just feel like we need to pray for her. Okay? let Let's pray together as a church. Father, in Jesus' name, we also pray for Dina and for her family. In Jesus' name, Lord, I pray for miracles. We all pray for miracles in every area of our life. You know what that family needs. and in Jesus' name, we pray pray for amazing breakthroughs into that whole family. In Jesus' name. Amen. Amen.